El archivo de la memoria. El accidente aeri de Tagarina. Le eché un avión y de golpe se aparate el motor. Para el motor y de golpe de repente, uh, uh, va a hacer barrina de que igual. va pegar dos voltes, dos voltes, i li fallava el motor. Venia, xe, que raro, de eh, moment, brum, tum, xe, i brum, tornava, que notava que parava i arrencava, i tot exemple, això mos van donar el compte, mos van ficar per això, perquè feia aquests fallos, hasta que de cop de repent se va anar per a terra. 23 de setembre de 1965, dijous pel matí. Un avió militar s'endinsa pel barranc de Tagarina sobrevolant a baixa altura en direcció cap al Mas del Conde. En un repentí ascens, l'aparell presenta problemes amb el motor, es descontrola i s'estavella contra els pinars del pla de l'espia. Desenes de persones que es troben en aquell moment plegant a Meldes, en són testimonis. Home, enmig del pinar, i mare diu, i, i mon pare diu, ara el foc. I el tio que va pagar tot antes, quan va veure que ja no tenia res a fer, va pegar baix i ho té tot apagat. I quan van arribar els soldats allí, i, i mon pare estàvem allí, i Antonio, el, el de Pepa, Pepa Garina. Eh, estava també, i diu, és un mando de soldats, diu, eh, que si que és que no, i dic, ara, que feia una hora o més estàvem nosaltres allí, alguns d'ells són els primers en acudir al lloc de l'accident i es troben en l'aparell quasi desintegrat i amb les restes mortals del seu pilot. Es tractava del tinent coronel Ruperto de Chavarri Pintor, el cap del Centro de Alerta i Control de la base militar d'Aitana. La revista aeronàutica i astrofísica recull part de la nota oficial sobre les causes de l'accident que es va elaborar aleshores. Compañeros del aviador y el equipo de investigación, se hacen cábalas acerca de la causa que ha producido tan grave accidente, conviniendo como hipótesis que volando a baja altura en una zona montañosa, al desplazarse en vuelo directo desde un punto situado a 1.200 metros de altitud hasta otro próximo de 1.588, muy probablemente el teniente coronel sobreestimó las posibilidades de vuelo ascensional a esa altitud del aparato que pilotaba lamentándose que de una forma tonta hubiera caído un jefe que en otro tiempo había sobrevivido a los riesgos de la lucha en el aire. Ruperto de Chavarri Pintor era un prestigioso piloto militar forjado a la Guerra Civil. Licenciado en dret, la por la vía heretada de la seva familia el va espentar a convertirse en piloto privado en el de España durant l'any 1932. Al començar la Guerra Civil, es va llistar en aviació i es va formar com a pilot militar a l'Itàlia de Mussolini. A partir d'aquell moment, el seu ascens a l'exèrcit fou molt ràpid. En desembre de 1937 ja era al Feres i poc després pilotaria un caça italià Fiat CR32, els coneguts com a Chirris, a les ordres del general García Morato. En 1938, en plena guerra, es va casar amb Maria Teresa Fernández de Matamoros i Escot, germana i neboda de prestigiosos aviadors del sector sublevat. Somos del aire caballeros que vigilando vamos el suelo español. Els mèrits adquirits durant la guerra i el fet de formar part d'una família d'aviadors el va situar en una bona posició després de la victòria del general Franco. Després d'ocupar diversos càrrecs, Finalment va ser nomenat cap del Centre d'Alerta i Control Hispanoamericà d'Aitana, el lloc on trobaria la seva mort. El tinent coronel Chavarri havia eixit aquell matí de la base de Manises per a fer uns periòdics vols d'entrenament amb el seu Aixa U-115. Aquests models d'avions monoplaces s'utilitzaven fonamentalment per a entrenament i acrobàcies però en l'estret barranc de Tagarina, Xavarri no va aconseguir dominar l'aparell. Al poc temps d'estavellar-se, i en presència de varis llauradors, un fort desplegament de militars va retirar tota resta de l'accident. Es van endur hasta l'últim tornillo. Hasta l'últim tornillo. Van anar i els camions i anar traient, però no van estar traient, allí traient i no deixaven arribar-se ni quan fora va desaparèixer així qualsevol registre material d'un succés que encara perviu en la memòria de molta gent i que, tanmateix, fins fa uns pocs anys es recordava en forma d'esquela al diari ABC. No oblidem que es tractava d'un famós aviador i del comandant de la base militar. Amb tot, aquest no seria l'únic accident que coneixeria la Serra d'Aitana. Anys després, s'estavellaria una altra avioneta de l'exèrcit en plena base militar – però fou un accident amb menor repercussió mediàtica. Al cap i a la fi, la gent ja s'havia acostumat al soroll dels avions militars creuant el nostre cel. Humor. Música. Entrevistas. Ecología. Autogestión. Tecnología. Salud. Y sostenibilidad. La Tributeca. El programa de Cabiló Radio con compartir ideas alternativas para un mundo alternativo. Próximamente a Cabiló Radio. Aran Tokomi. Próximamente en Radio. Hola, soy Pablo Vidal. Os espero el próximo de semana en Cabildo Radio. Joc y partida. El Mon de la pilota a Cabiló Radio.